Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji. Skan raidījums ielūdz Grigoras skolu pie mikrofona mācītājs Artas Druvietis. Šai reizē mums ir tāda īpaša tikšanās reize, tādā nozīmē, ka mēs esam šoreiz tieši ēterā un jums būs iespēja arī zvanīt uz studiju un arī uzdot kādus jautājumus vai piebilst kādas savas domas pie tā, ko šeit runāsim. Šajā reizē mēs esam četri un mums ir iespēja būt kopā ar ar Latvijas Evanģeliskās Lutheriskās baznīcas misijas komisijas vadītāju mācītāju Ojāru Freimani. Sveicināti! Un ar diviem Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skolas absolventiem Andru Dekantu. Labvakar! Un Aju Dzeni. Labvakar! Un pēc kāda laika jums būs iespēja arī zvanīt uz telefonu 672 13704 uz Kristīgo radio, kur jūs arī varēsiet uzdot jautājumus, un mēs centīsimies atbildēt uh, Mūsu šodienas tēma būs par misiju vispār, par misiju Latvijas evaņģēliskā luteriskajā baznīcā un arī par misiju, kā tā notiek caur Gregoru skolu. Bet pirms mēs vēl par to visu runājam, kā parasti sāksim ar aktualitātēm par to, kas jauns kristīgās kalpošanas skolā Saldo Gregoru skolā. Šobrīd turpinās pieteikšanās mācībām Gregoru skolā. Ja Dievs tev ir devis misionāra aicinājumu, vai vēlies pieaugt attiecībās ar Dievu un būt par svētību kalpojot citiem, Nāc un mācies! Dokumentus mācībām Svētā Gregora skolā var iesniegt līdz 14. augustam. Iestāja pārbaudījumi sestdien, 16. augustā, 2010. Papildus uzņemšana trešdien, 27. augustā, 2010. No 23. līdz 24. augustām Gregorskolas pārstāvi piedalīsies un prezentēs skolu jauniešu dienās cēsīs. Sēsdien, 30. augustā, pulksten vienos, ar dievkalpojumu Saldas Mārtiņa Lutera evaņģeliskā luteriskajā baznīcā sāksies jaunais mācību gads. Pēc dievkalpojuma procesija uz skolu un pulksten trijos svinīgā daļa Gregora skolā. Direktora uzruna, mūzika, klātesošo lektoru un citas veicieni un sadraudzība. Mīļi gaidīti visi interesanti! Sakarā ar lielās ielas rekonstrukciju pie Grigoras skolas pašreiz nav iespējams piebraukt ar auto, un tāpēc savus auto aicinām novietot Skrundas ielā pie Mārtiņa Lutera baznīcas. Vasaras rekolekcijas Grigoras skolā notiks no 5. līdz 6. septembrim. Par citiem pasākumiem un aktivitātēm, kas ieplānotas Svētā Gregora skolā tuvāko mēnešu laikā, var uzzināt Gregora skolas kalendārā, kas pieejams skolas mājas lapā mājaslapas adrese www.gregors.lv. Sīkāka informācija par Gregors skolu var iegūt arī zvanot pa tālruni 6 38 22 403 vai rakstot uz e-pastu skola etgregors.lv. Tad mīlestība gaismā šo cēlāk, debesīs ir tuvu. Jo ik viens, kas piesauc tā kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kad nav ticējuši, un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši, bet kā lai dzird, kad nav kas sludina. Tādas vārdas mēs varam lasīt Pāvila vēstulē romiešiem desmitajā nodaļā, un šie ir vieni no vārdiem, kuros mēs ļoti skaidri varam ieraudzīt to vajadzību pēc tā, ko mēs mūsdienās esam raduši saukt par misiju, Bet ko pavisam vienkārši var teikt, ja reiz Dievs ir nācis un izpircis mūs no visiem grēkiem, ja reiz Dievs ir nācis un samaksājis pie krusta par mūsu katra grēkiem, arī to, kas to nezina, tad šī ir tā vajadzība, ka ir kādi, kas par to ļauj uzzināt tiem, kas par to nezina, ka arī par viņiem Kristus ir cietis, miris un augšām cēlējis. Un tas ir iemesls tam, kādēļ ir nepieciešams tas, ko mēs parasti mūsdienās apzīmējam ar šo vārdu misiju, jeb iešana un īstenošana attiecībā uz to uzdevumu, ko Dievs ir devis, iet un darīt par mācekļiem visas tautas. Šajā redzījumā runāsim par misiju Latvijas evaņģēlas kultūriskajā baznīcā, par misiju Svētā Gregora skolā, vai precīzāk sakot, par misiju, Dieva misiju, kas tiek veikta caur šīm abām daļām, ja tā var teikt, Dieva valstībā. Un Kā jau es teicu, jums būs iespēja šī raidījuma laikā, kamēr mēs par šīm lietām runāsim, zvanīt uz Kristīgo radio pa telefonu 672 13704, tad vēlreiz atkārtoju 672 13704, un jūs droši varat uzdot arī kādus jautājumus un droši padalīties ar kādām piebildēm visā šajā lietā. Vispirms es vēlētos lūgt, Tojāra, vai tu varētu pastāstīt mazliet par LELB, jeb Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas misijas komisiju, par tās darbu, par vispār mūsu baznīcas misiju, kā tas notiek, kādas ir ieceras? Jā. Vēl gribēju tikai piebilst pie tā, ko tu sacīji, ka misija ir arī tas īpašais zinējs, kas baznīca kopumā virz uz priekšu liek tai attīstīties un augt. Bez misijas tas nav iespējams, un tādēļ arī Leobu misijas nozara, es ceru, daudz pie tā strādā, lai tas arī notiktos. Es gribēju nolasīt svēto rakstu vārdus no apakšu darbiem 1,8, kas, manuprāt, ir tāds labs pamatojums misijai baznīcā. Jūs dabūsiet spēku, kad svētais gars būs nācis pār jums, un jūs būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašām pasaules galam. Iedziļinoties šajos svēto rakstu vārdos, mēs kā misijas komisija, kā misijas nozara saskatām uh, trīs, trīs tādas uh, virziens, pie kā mums ir jādarbojas. Pirmais virziens varētu būt lokālā misija, proti mēs darbojamies pie tiem cilvēkiem, kas dzīvo draudzes apkārtnē. Nākošā ir, mēs viņu varētu tā nosacīt, nosaukt, nosaukt par nacionālo misiju, kad mēs darbojamies ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo visā Latvijā un arī ārpus Latvijas. Un visbeidzot, visu valstu un nāciju cilvēki, un to mēs varētu tā nosacīt, nosaukt par globālo misiju. Un izējot no šiem punktiem, tad arī mēs esam izstrādājuši tādu strateģisko plānu un tuvākā laikā uh, misijas nozara īpaši pievērš eh, šīm misijas vietām, proti pirmām kārtām Latvijā, jo to mēs redzam arī no Kristus modeļa, kā Kristus iesāk savu kalpošanu, viņš vispirmām kārtām apmācīja mācekļus caur māceklību, un tālāk jau mācekļi izveidoja pirmās draudzes un devās misijas ceļojumos. Un Man šķiet, ka šis misijas modelis ir mums ļoti saistošs, un tādēļ mums pirmām kārtām ir jāsāk ar saviem cilvēkiem, jāapmāc savi cilvēki, un tad jādodas tālāk pasaulē. Tādēļ visaktuālākā ir misija tieši Latvijā. Ne tikai pie latviešu runājošiem uh, cilvēkiem, bet arī pie uh, kā mēs mēdzam sacīt, mazākumtautības cilvēkiem, krievis, krievu valodā runājošiem, un arī citiem. Tālāk, misija ārpus Latvijas arī ir svarīga. Mēs nevaram tikai un vienīgi koncentrēties uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo mūsu zemē. Mums ir jāiet plašajā misijas laukā, un iespējas ir milzīgas. Mēs nespējam pat visus viņus aptvert, cik daudz iespējas pastāv. Mums šobrīd ir fokus uz četrām tādām misijas vietām - uz īriju, uz Indiju uz Ugandu un Krieviju. Un pie tā tad arī mēs strādājām, izstrādājot dažādas detalizētas plāns, kā tad arī darboties un, un kā kalpot cilvēkiem dzīvojošiem šajās zemēs. Tas arī īsumā viss, ko es šovakar gribēju pastāstīt. Jā, paldies par idejām. Un tiešām man prieks dzirdēt šīs visas lietas, kuras tu teici, ka viņas ir Eh, viņas ir ne tikai vārdos pateiktas, bet viņas jau mēs varam redzēt, daudzas notiekam, un daudzas vēl vairāk nojaust varam par to, kas vēl tas viss nāks, kas mums vēl stāv priekšā, kas ir salīdzinoši jaunas lietas, par ko nesen esam sākuši tikai runāt, bet kuras varam būt līdzdalīgi pie kurām, kad Dievs tās ved. Eh, vēl viena lieta, ko var piebilst pie tā, eh, paralēli tam, ka mūsu baznīca kopumā ir ir šādu plānu saskatījusi, kā dieva aicinājumu, kuru īstenot un kuru dievs ar mums, mēs ticam, grib īstenot. Arī Svētā Gregora Kristīgās kalpošanas skola, kā jau droši vien jūs, mīļie klausītāji, esat daudz dzirdējuši no iepriekšējiem raidījumiem, viņa ir aicināta darīt, un viņa dara. Un tādā ziņā mēs varētu teikt, esam daļa no visa šī lielā plāna, būdami aicināti gan uz misijas idejas sludināšanu un aicināšanu pie tiem, kas jau ir kristieši, gan uz misionāru gatavošanu pie tiem, kas nāk studēt uz skolu vienu gadu mācību programmā, gan arī pie tā, ka jau konkrētas misijas projektus izvedot un darot uz vietām. Un es esmu tikai priecīgs par to, ka tiešām mēs drīkstam visas šīs lietas piedzīvot. Varbūt es vēlos jautāt, kas ir tie sapņi vai tās domas, ar kādām tu, Andri, atnāci uz skolu, kad tu nāc pirmo, pirmo reizi, varbūt, kad tu dzirdēji par tādu Gregoru skolu, un kas bija tās domas vai tie mērķi, ar kurām tu pie tās nāc? Nu, patiesībā bija tā, ka uh, es pat īsti nezinu, vai tie bija kādas ilgas vai tādi mērķi, ar kuriem es nācu, bet uh, es vienkārši zināju, ka Dievs man tur sūta, un uh, Vienkārši Dievs aizvēra um, durvis ciet, kur man nevajadzēja iet, un atvēra Gregoru skolu. Tā bija tāda fantastiska sajūta, un es vienkārši zināju, ka man jābūt skolā. Un es gāju arī, tad laikam to varētu nosaukt par to sajūtu, ko es gaidīju no skolas, kad izbaudīt, kā tas ir, kad beidzot esi tur, kur Dievs vēlas, lai tu esi, un redzēt, kas tad būs tas, ko Dievs man tur sagatavojas, un kas ir tas, ko viņš jā, man tur dos, ko viņš man iemācīs, un kas notiksies pēc gada ar mani. Un kas notikās pēc gada? <laughs> Pabeidz skolu. <laughs> Mm, nu, jā, pēc, bet, ja tā nopietni runājot, mm, pirmām kārtām jau, kā jau Gregors skola, tas ir pašam ļoti daudz iedeva un eh, ļoti, ļoti daudz, kā es pats saku, apgriezās man domāšana kājām gaisā vairākas reizes. Un es ticu, ka Dievs ļoti, ļoti strādāja šī gada laikā pie maniem. Un pēc tam pavērās arī ļoti daudz iespējas, kur tālāk. Tās eh, pašas arī kaut ko Ojārs minēja, un gan saistībā ar Latviju, gan citām valstīm. Kontakti pa visurieni, un jā, nostiprinājās noteikti tā sajūta, ka eh, es gribu kalpot, es, es gribu kaut ko darīt tās lietas labā, lai, lai sludinātu. Un, e, mēs ar Aiju arī, varbūt Aija var pastāstīt, ja ir laiks. Mēs e, jā, arī vasarā kādas lietas jau darījām. Jā, pats pēdējais, ko mēs vasarā darījām, mums tādas durvis atvērās. Mēs gājām Rīgā, Iņģeciem sieviešu cietumā pie nepilngadīgajām meitenēm. Tur mēs ieguvām īpašu atļauju, ka mēs tur varam vadīt alfa kursu. Un uh, e, alfa kursi mēdz būt ļoti dažādi. Viņi ir e, domāti tādiem pieaugušiem cilvēkiem, bet mēs, par cik tas ir nepilngadīgām metēm, mēs izvēlēmies tādu jauniešu alfu, kur e, vēsts par Kristu tie pamati jautājumi, kāpēc vajadzīgs Kristus vai Dievs dziedienu, kāda vispār mūsu dzīves jēga, ka tas tiek pasniegts tādā veidā ar, ar sadraudzību, ar spēlēm un, un ar sarunām mazajās grupās. Un tas bija tāda ļoti vērtīga pieredze, ka tiešām meitenes. Uh, arī tur esot satvēra un saprata, ka viņas grib būt ticīgas un ka ir šis pamats, kā tālāk eh, dzīvot un ir kāds pie kā vērsties, kas var arī visu izmainīt tālāk. Tā ir tā viena tā pat pēdējā, kas ir pieredze mums bijusi kalpojot cietumā. Es gribēju jautāt jums abiem, kā tiem, kas tikko ir izgājuši cauri vienam mācību gadam skolā, kā tas bija? Vai, vai doma par to, ka jūs esat aicināti kalpot citiem, lai citi var par Kristu uzzināt? Vai tā bija jauna doma, kas jums nāca šī gada laikā, vai tā bija jau, nezinu, no bērnības pazīstama? Kā, kā tas bija? Man bija tā, ka uh, pirms es iestājos Gregoras skolā, man bija pavisam citi plāni. Un, uh, Un mēs ar draugu ļoti daudz runājām par to, ka kādreiz varētu braukt kādās misijās, nu kaut kad, nezinu, kad. Mēs, mēs pie viņa remontējām dzīvokli, un mēs vienkārši visu dienu runājām. Viņa māsa atbrauc, un mēs trīs visi, jā, kaut kur būs jābrauc un tā un tā. Un tad pēkšņi mm, pavērās tieši Gregors skola, sapratu turienu un pēkšņi sapratu, wow, tas, tas, ko es biju plānojis nākotnē, patiesībā jau realizējas tagad. Man savukārt tā misijas ideja tāda no bērnības. Es nāku no lielas draudzes, no tālas draudzes, un mums mācītājs Mārs Ludvigs, cik es sev atceros, piederīgi draudzē vienmēr ir mācījis, ka, ka dievkalpojums sākās tad, kad tu izēji no baznīcas, kad tad tu sāc kalpot un tad tu liecini cilvēkiem. Un tas jau man no bērnības ir bijis, un es arī izlasīju um, lielo pavēlu Mateja evaņģēlī beigās, ka jādara par mācakļiem visas tautas, un es domāju, nu kas tad būs mana tauta? Un es domāju, nu, kam tad es vispār varu mācīt? Un es ieraudzīju bērnus, un tad es ilgi kalpoju svētdienas skolā, un tie bija mana tauta. Tad es paaugos, es sapratu, jaunieši arī var būt tauta. Un tā man tas redzējums ir ar vienu, ar vienu paplašinājies. Un patiesībā Dievs kaut kādā noteiktā laikā ir aicinājis iet tālāk. Un, un šogad tā bija Āfrika. Un tad es vienkārši gaidu, es domāju, kas tad vēl var būt. Jā, interesanti. Kādreiz es esmu dzirdējis diezgan bieži, ka kristieši spriež savā starpā, nu, paklauk, ko jūs tur skrienat, dzenaties uz kaut kurieni tālu, vai kādreiz pat netālu, kādreiz kaimiņu sēta, jo kādam liekas ļoti tālu, jo paklaus sevi taču vajag savest kārtībā, vai ne savā draudzē, taču ir tik daudz ko darīt pie savējiem, tur ir tik daudz nepilnību, tik daudz lietas, ar kurām jātiek galā. Nu, kur, kur jūs tur vēl skriesiet kaut kur prom? Varbūt tajā, kā tu teiktu, kas ir tas iemesls, nu, kāpēc skatīties tālāk uz to, kas nav tavs, kamēr arī tavā dārziņā termiņā vēl būtu lietas, ko sakārtot? Es domāju, šeit atbildi ir diezgan vienkārši īstenībā. Uh, mēs jau braucam misijas ceļojumos ne jau tikai tādēļ, lai uh, cilvēkiem Āfrikā pasludinātu augšām celto Kristu, bet lai paši daudz no tā iemācītos un iegūtu, jo saskarsme ar citām kultūrām un iespējams arī ar citādām pielūgsmes formām mūs bagātina. Un, ja mēs to nedarītu, tad mums nebūtu arī tik liels iespējas un tik daudz skatījumu, kā to darīt pie saviem cilvēkiem. Es domāju, tas tieši tādēļ ļoti svarīgi. Ka tas process ir apusējis. Dievs caur to strādā abos virzienos. Jā. Jā, jā. Vai varbūt tev ir kāda konkrēta pieredze vai kāds piemērs, ko tu atceries no tā brauciena to, toreiz uz Ugandu janvārī? Vai kādas lietas, kur tu redzēji, ka Dievs strādā abos virzienos, gan pie tevis caur viņiem, gan caur tevi pie viņiem? Nu, to, ka pie, pie manis tas bija ļoti, ļoti izteikti jo es Dievu piedzīvoju tik ļoti tuvu, un tas bija tas pārsteidzošais, jo viss jau notika pilnīgi nesaprotamā valodā, vietējā dialektā, it kā bija arī angļu valoda, un, un protams, ka es to ļoti labi pārzinu, bet, bet pārsvarā viss tās pielūgsmes, dziesmas un viss tas dievkalpojums, tur dzied lēkā, priecājās savā vietējā dialektā, bet, bet tu jūti, ka tas ir tieši tas pats Dievs, ko, viņi, pie, ko viņi pielūdz, un, un tā sirds pilnīgi atsaucās, un, un Dieva tuvums bija tāds brīnišķīgs. Un, Un tas apusējais bija, ka biskups Žerāls pēc tam varēja atbraukt šeit uz Latviju un, un redzēt un dzīvot blakus, kā, kā mūsējie cilvēki uzņem melno cilvēku savā vidū un cik daudz dziļāk viņi ieklausās tajās pašās vienkāršajās lietās. Un, un ka viņi beidzot dievu paņem tā pavisam nopietni un tā ļoti reāli, ka tas tiešām ir dievs pār visu pasauli. Tas bija ļoti tā vajadzīgs, un es tiešām ceru, ka, kad būs atkal iespēja biskupam atbraukt šeit vēl vienreiz. Amen un amen. <laughs> es tieši par to pašu domāju. Jā, uh, Andri, kā tu, kā tu domā, uh, ja tagad vēlreiz stāvētu priekšā iespēja izdzīvot cauri uh, to laiku, kas pagāja mācoties Gregoras skolā Saldu, uh, kas būtu tās lietas, kam tu visvairāk pievērstu uzmanību, uz ko tu visvairāk gribētu nu, koncentrēties, lai no tām saņemtu, lai nepa, nepalaistu neko garām? Man jau šeit man ļoti daudz iedēvām Nu, lekcijas konkrētās. Un, man eh, nu, ļoti, ļoti liels prieks bija par to, ka brauc ne tikai latviešu pasniedzēji, kurus it kā nu, jau varētu dzirdēt eh, kādos semināros vai kaut kur. Bet man pārsteidz tas, ka eh, uz Gregors skolu, kas var, varētu teikt Latvijas lauku pilsēta, brauc no vadošajām Bībeles skolām, gan, gan no Skandināvijas, gan no Amerikas, un eh, šogad ne, bet vispār arī no Austrālijas, un no, no, visādām, no visādām pasaules malām. Un tiešām viņu vēsts, eh, nu, tāda, tāda sajūta, kā, ka tu arī mācījies tur. Un, eh, man ļoti, ļoti patika tas, ka Dievs pavēra durvis ar ļoti plašiem kontaktiem. Ļoti daudz mācītāji un iespējas. Un, uh, tas, ka mēs varējām arī piedalīties ar tevi kopā gan misijas dienās, gan lūkšanas dienās. Un tur arī brīnišķīga garīgā bagāža un pieredze. Jā, varbūt vēl pašā noslēgumā mums ir pāris minūtes vēl palikušas. Vēlējos jautāt, kas būtu varbūt tā viena lieta, kas tāda centrālā vai galvenā būt. Ko domājat par mūsu baznīcu visriņķī? Es domāju ne pat tikai mūsu konfesiju vien, bet vispār Kristus baznīcu ap mums, par visām konfesijām draudzēm, kas mums visriņķī. Eh, ko jūs vēlētos tā kā novēlēt vai dot līdzi, vai, vai par ko aizlūgt Dievam? Katram no tiem, kas mūs šobrīd dzird, varbūt ojā, ko tu teiktu? Es domāju, ka daudz cilvēku domā, uh, Eh, par misiju tā, nu kad tad būtu laiks iesākt kaut ko darīt. Un, un tas, ko es gribētu šodien sacīt, ir Pāvila vārdi. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks, redzi, tagad ir pestīšanas diena. Un tieši ar šo domu mums vajag ķerties klāt pie misijas. Ja mums nav nekāda projekta, tad mums tādu vajag izstrādāt un iet un darīt. Tas ir Jā. mans novēlējums. Paldies! Mums ir kāds zvans. Labdien! Labdien! Braucu Inga no Rīgas un Jābojas, iedodies no Kristēlam, un man uh, radās jautājums, kā, kā turpinās tā sadraudzība vai tā sadarbība ar Ugānu, Ugānu vai jums jau kaut kāds konkrēts mm, tur redzējums, kā jūs tur kalposiet, un vai Dievs jau kaut ko rāda. Un vai tiešām obligāti jāmācās Grigoras skolā, <laughs> lai brauktu misijā? Man tādi divi jautājumi. Paldies! Jā, paldies jums liels! Paldies jums liels par jautājumiem! Mums ir pavisam maz laika vairs atlicis, ko atbildēt, bet es centīšos ātri to pateikt. Tā sadarbība, paldies Dievam, turpinās un aug. Pēc tam, kad Džeralds, bīskaps Džeralds bija Latvijā, mēs vēl turpinam sarakstīties, un šobrīd nākamais konkrētais plāns ir tāds, ka 11. janvārī mūs atkal viena grupa braucam uz Ugandu otro reizi. Un, nu, jau tur būs krietni nopietnāk tā visa būšana. Mēs organizējam jau kopā ar viņiem vienu mācītāju konferenci ļoti daudziem tuvam esošo valstu mācītājiem. Un, lai tur braukt, un tā arī, nu, tāpat arī vispār, lai misijā kalpot, protams, ka nav obligāti jāmācās Gregors skolā. Tas ir, ja Dievs aicina, Dievs ekipē un Dievs sūta, un tās visas lietas notiek. Gregors skola ir vienkārši viens no līdzekļiem, jeb instrumentiem, kur Dievs var lietot, lai tas tā notiktu. Bet, nu, droši vien šis būtu īstais brīdis, kad mēs varētu salikt visas vēl atlikušās lietas kopā lūkšanā un noslēgt. Mēs lūgsim Dievu. Visvarenais mūžīgais debes Tēvs, mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies par visām lietām, kuras Tu esi atklājis, kurās Tu esi mūs vedis un nolicis. Mēs pateicamies Dievs, ka Tu mūs esi glābis un ka Tu esi savu garu izlējis. Lai kungs mūs vadītu visā patiesībā, un lai mūs uzturētu uz savu dzīvības ceļu, un lai kungs arī caur mums tu kādus citus varētu vest pie tevis. Lai tavu žēlastību varētu iet plašumā, lai tavu valstību varētu tikt uzcelt un vēlnu valstību nopostīt. Mēs lūdzam tevi, kungs, sveitīdams svētī visus tos, kas tagad klausās, kas tagad cenšas sadzirdēt to aicinājumu, ko tu katram esi devis. Visus tos, kas jau ir atraduši savu aicinājumu un kalpošanu. Mēs tev lūdzam, kungs, lai tava žēlastība ir pār to Jēzus Kristus vārdā. Āmen! jautājumu, ko jūs nepaspējāt pazvanīt vai paprasīt, vai jums interesē vēl kaut kas vairāk par šo misiju un braucienu uz Ugandu, tad droši zvaniet uz skolu. Vēlreiz atkārtošu tālruņa numuru 6 38 22 403.